Yeah, yeah, yeah, yeah, Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a hangar. Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar. Te juro por mami que en ti no voy a pensar. Errores como tú no me vuelven a pasar. A A veces la noche se vuelve martirio. Como nuestra muerte se vuelve un delirio. Mi alma está en guerra, terreno sirio. Las botellas de vino terminan en vidrio. Y tú puta en verdad que te envío, Ey, pero nada, tú vas a extrañarme cuando abras la cartera y no tengas nada. Cuando él te lo meta y no sientas nada. Cuando te sientas sola, perdida en la nada. Tú puedes arreglarlo, pero no haces nada. Baby, gracias por nada. Ey. Ahora sobran los tontos y los chavos. Ey. Tu amiga dando like, si le meto la grabo. Ey. Me cago en tu madre y la de tu abogado. De la radio, te dejo un recado. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Para no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Lo mejor de todo es que era para salir. No tengo que esperar que te termine de vestir. Hoy en noche me la y me voy a divertir. A tu amiga la acabo de partir. Como dice Mickey, no te voy a mentir. Fui uno más para tu colección. no pueden con la suya. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me va a amar. Para no pensar en ti, tengo que